Tema koja je aktuelna i atraktivna od momenta kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prvog čovjeka Adema alaihi salatu wa salam, bit će atraktivna sve dok je Allahovih robova na njegovoj zemlji. Što se tiče faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici, zasigurno njih je mnogo. Spomenut ćemo, braćo moje draga, neke faktore kako bi shvatili veličinu i bitnost ove tematike. Prvi, možda i najbitniji faktor zbog kojeg govorimo večeras o ovoj temi jeste što velik broj muslimana bez izuzetka kojem sloju i staležu pripadali imaju pogrešna ubjeđenja i vizije kada je u pitanju ova tematika, kada je u pitanju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala pokajanje. Pa ćemo naći određene skupine ljudi da misle da oni nisu potrebni govora o ovoj temi, zbog njihove vanštine zbog njihovog pridržavanja za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. A braću moja draga i cijenjene sestre, treba da znamo da takvo ubjeđenje, da postoje osobe koje misli da nisu potrebne povratka milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajanja teube, takvo ubjeđenje je u koliziji kontradiktornosti sa više kuransko-hadijskih argumenata. Spomenut ćemo samo neke argumente koje, koji ukazuju na obaveznost pokajanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Pogledajte, braću moja draga i cijenjene sestre, nekoliko anegdota koji se vežu za ovaj ajet. Na samom početku ovog ajeta Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pokajanje. Kome Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu naređuje pokajanje? Svim vjernicima, bez izuzetka, bio od onih koji se pridržavaju za vjeru ili ne. Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve vjernike pa kaže svi se Allahu pokajte. Također koga Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu poziva na pokajanje, je poziva griješnike? Ne. Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu kaže Svi se Allahu pokajte, o vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala poziva u ovom kuranskom ajetu na pokajanje i povratak njemu vjernike, one koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan. Zasigurno onda oni koji griješi i koji se slabo pridržaju vjere su mnogo preći da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju ovog kuranskog ajeta vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ajet završava riječima Svi se pokajte Allahu o vjernici da biste postigli ono što želite. Da bi čovjek postigao dobrotu i uspjeh na dunjaluku i na ahiretu, jedan od načina je da se pokaje i da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, ubjeđenje da ima ljudi koji nisu potrebni povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, pokajanja i teube, takvo ubjeđenje je u koliziji kontradiktornosti sa riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallame koje je zabilježio imam et-Tirmidhi od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Allahov poslanik Kullu bani Adama khatta'un, wa khairul khatta'ine, et-tawabun. Svi sinovi Ademovi su podležni grešci, Svi griješi, a najbolji griješnici su oni koji se najviše i najčešće kaju. Ovo je, braćo moja draga i cijenjene sestre, samo jedan od razloga koji me ponukao da govorim o ovoj temi. Također od razloga i faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj temi jeste težina vremena u kojem živimo. Zaista težina vremena u kojem živimo iziskuje da se govori o pokajanju, jer na svakom koraku ćemo cijenjena braću i poštovani seste vidjeti grijehe. Da ih ne nabrajamo, vidjet ćemo mnoga iskušenja, smutnje. Sve su to razlozi, braćo moja draga, zbog kojih treba govoriti o pokajanju, povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bi se zaštitili od spomenutih stvari. Također, od razloga i faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj zasigurno bitnoj tematici jeste da postoji velik broj ljudi koji zbog mnoštva grijeha koji su počinili misli da za njih nema pokajanja. I ovo je zaista jedno opasno ubjeđenje. Nažalost, to je ubjeđenje velikog broja ljudi da mnogo griješi i nakon toga im prilazi šetan Allahovo proklistvo neka je na njega i kaže za tebe su vrata pokajanja i povratka Allahu subhanahu wa ta'ala zatvorena a vidjet ćemo, braću moja draga, da je to u koliziji kontradiktornosti sa riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Poslušaj mi brate i poštovana sestro, kako Allah subhanahu wa ta'ala Odgovara na takve nejasnoće pa kaže, reci o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala će sve grijehe oprostiti ako se čovjek istinski vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Mogućnost pokajanja od svih grijeha je zasigurno veliki pokazatelj Allahove milosti i savršenstva ove vjeri. Vjera koja dozvoljaje da se ljudi pokaju od svojih grijeha. Da ljudi prihvate islam iako su odgojeni ili velik dio života proveli u zabludi, grijesima, kufru, širku. Nakon ovog kraćeg uvoda, cijenjena braćo i poštovane sestre, spomenut ćemo neke argumente koji ukazuju na obaveznost pokajanja svim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima bez razlike kojem sloju i staležu ljudi pripadali. Bili mlađi ili stariji, bili bogati ili siromašni, bili muškarci ili žene, bili Arapi ili ne Arapi, svim slojevima ljudi Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pokajanje. Jedan od argumenta koji ukazuje na obaveznost pokajanja, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste ajet kojeg smo citirali u početku وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Vidimo, braću moja draga i cijenjene sestre, da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu poziva sve vjernike na povratak, na pokajanje, ne izuzimajući nikoga, a vidimo, braću moja draga, da je poziv u naredbenoj formi, a opće poznato je u šerijatu, kada neki propis dođe u naredbenoj formi, da je ta stvar obavezna. Također od argumenata koji ukazuju da je povratak Allahu subhanahu wa ta'ala kroz pokajanje obavezan, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار O vi koji vjerujete, poslušaj brate, poslušaj na sestro, koga Allah subhanahu wa ta'ala doziva ovim kuranskim ajetom. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje, svi se pokajte Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo. Ovo je zasigurno ajet koji nedvosmisleno ukazuje, braću moja draga i ciljne sestre, da su vjernici, muslimani, svi potrebni povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, od argumenta koji ukazuju da su svi ljudi, bez razlike, kojim sloju i staležu pripadali, potrebni pokajanja povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jesu riječi Allahovog poslanika koji je zabilježio ima muslim od ashaba koji se zove El-Agar ibn Jesar El-Muzani radi Allahu ta'ala anhu da je kazao Allahu poslanik Ja ejuhan nasu tubu ila Allahi wastagfiruh fa inni etubu fil jaumi mi marra O ljudi pokajte se Allahu Poslušajte, braću moje draga, Poslušajte riječi Allahovog poslanika. O ljudi, pokajte se Allahu i tražite od njega oprost. Ja se zaista pokajem Allahu u svakom danu stotinu puta. Allahu poslanik, Allahu miljenik, najodabraniji rob koji je ikada kročio zemljom, onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala opisuje riječima li yaghfira leke Allahu ma taqaddama min zembike wa ma ta'akhar da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio osoba koju je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio i prijašnje i ranije krivice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala i tog roba poziva na pokajanje. Taj Allahu subhanahu wa ta'ala rob, najodabrani rob koji je ikada kročio zemljom, u svakom danu se kajao stotinu puta. Braćo moja draga, ako se Allahu poslanik, najodabrani rob, Allahu miljenik, svakim danom kajao i činio istikvar stotinu puta, pa kako onda mi da se ne kajemo Allahu, kako da se mi ne vratimo našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. To je samo jedna od razlika između nas i Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallame, a ako pridodamo na sve to razliku u vremenu u kojem mi živimo i u kojem je živio Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame, zasigurno će nam biti kristalno jasno koliko smo mi svi potrebni pokajanja i povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. U hadithu kojeg je zabilježio imam et-Tirmidhi, Ebu Davud ibn Mađe, od ibn Omara radijallahu ta'ala, ta'ala sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada bi bio u sjelu, kako, kako kaže Ibnu Umar, mi smo znali nabrojati Allahovom poslaniku u jednom sjelu stotinu puta da bi kazao Rabbi gfirli wa tuba alaije inneke ente tawabur rahim. O gospodaru, oprosti mi zaista ti mnogo praštaš i zaista si ti milostiv. Pogledajte, vraću moja draga, u jednom sjelu ashabi su znali nabrojati Allahovom poslaniku da bi stotinu puta u jednom sjelu zatražio od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost. Pogledajte velike razlike između naših sjela i između sjela Allahovog poslanika i njegovih ashaba. Allahov poslanik, najodabraniji rob, stotinu puta u jednom sjelu je tražio oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta mi, braćo moja draga i cijenjene sestre, radimo u našim sjelima? Ogovaramo braću muslimane, lažemo, gledamo serije i mnoge druge grijehe činimo. A Allahov poslanik, najodabrani rob, vidimo da se kajao Allahu subhanahu wa ta'ala u jednom sjelu stotinu puta. Zato, braću moja draga, zbog skučenosti s vremenom, zadovoljit ćemo se sa ovim argumentima koji nedvosmisleno ukazuju na obaveznost teubi, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala za sve, za sve ljude bez razlike kojim sloju i staležu pripadali. Što se tiče nastavka našeg druženja, pokušat ćemo u nastavku druženja spomenuti neke koristi koje proizilaze iz povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto, braćo moja draga i ciljne sestre? Zato ne bi li se u našim srcima pojavila želja za povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala, želja za ostavljanjem grijeha, želja za ostavljanjem loših navika i ne bi li na taj način zaslužili nagrade koje Allah subhanahu wa ta'ala obećaje onima koji se pokaju njemu iskreno i onima koji okrenu novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Spomenut ćemo neke samo nagrade koje Allah subhanahu wa ta'ala obećaje povratnicima, milostivom, onima koji se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Prva nagrada, zasigurno velika nagrada, koju obećaje Allah subhanahu wa ta'ala povratnicima, milostivom, jeste da čovjek koji se pokaje i vrati Allahu subhanahu wa ta'ala ulazi u skupinu Allahovih miljenika, oni koji on voli. Zamisli brate moj i cijenjena sestro. Kada se pokaješ Allahu subhanahu wa ta'ala od grijeha kojeg si činio do juči, ti na taj način ulaziš u skupinu ljudi koji voli Allah subhanahu wa ta'ala. Zar može čovjek zaslužiti veću nagradu na dunjaluku od te da bude u skupini ljudi koji voli Allah subhanahu wa ta'ala? Zamislite, braćo moja draga i ciljne sestre, da neko od ovo dunjalučkih velikana izjavi javno da voli tu i tu osobu, kako bi se ta osoba ponosila time zasigurno bi se mnogo ponosio. A braćo moja draga, mi imamo mogućnost da budemo u skupini ljudi koji voli ko? Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa, onaj koji je pripremio za svoje nepokorne robove džehennem, a za one koji su povratnici i oni koji su pokorni Allahu vječnu nagradu džennet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah voli one koji se često kaju i oni koji se mnogo čiste. Pogledaj, brate moj dragi i cijenjena sestro, Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava u Kur'anu da On voli one koji se često kaju Allahu subhanahu wa ta'ala i one koji se često čisti. Također, Cijenjena braćo i poštovani sestre, nakon što smo vidjeli veličinu nagrade koja čeka one koji se povrate Allahu subhanahu wa ta'ala i okrenu novu stranicu u svom životu, vidjet ćemo da postoje još druge nagrade. Također čovjek, vraćajući se Allahu subhanahu wa ta'ala, kajući se od grijeha, ulazi u skupinu ljudi koji veseli Allaha subhanahu wa ta'ala ili drugim riječima kazano Allah subhanahu wa ta'ala se raduje povratku svojih robova raduje se velikom radošću Zamisli, brate moj dragi i cijenjena sestro, od Allahovi milosti je i to da je nama još na Dunjaluku dao da možemo učiniti djelo zbog koje će se razveseliti naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj zemlje i nebesa. Zamislite samo kako je to veliko djelo a to je da možemo postići Allahovu radost i veselje našim povratkom njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. U hadisu koji je zabilježio imam muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu stoji Poslušajte dobro, braćo moja draga i cijenjene sestre, razmislite dobro o ovom hadisu, Mnogo smo puta slušali ovaj hadis, ali vjerujem i ubježen sam da mu nismo veliku pažnju posvećivali i da nismo razmišljali o njegovom značenju. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallame, Allah se više obraduje povratku svoga roba koji se pokaje, nego što bi to učinio neko od vas kada se kada bi bio na putovanju pa bi izgubio svoju devu. Idući kroz pustinju, taj čovjek izgubi svoju devu. Na njegovoj devi je njegova hrana i njegova voda. Pa bi čovjek dugo tražio tu devu i izgubivši svaku nadu da će je pronaći, legni u hlad drveta da se odmori. Izgubivši svaku nadu da će je naći odjednom ugleda svoju devu u neposrednoj blizini. Kako mirno stoji. Čovjek odma ustaje i uhvati svoju devu, od silne radosti uzvikne, o gospodaru, o Bože, ti si moj, odnosno ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Pogriješivši od silne radosti, zamisli cijenjeni brate i poštovana sestro, kolika je radost ovog Allahovog roba do te mjeri da je kazao tako krupne riječi od veličine radosti da je kazao o Bože ti si moj rob a ja sam tvoj gospodar toliko se obradovao zato što se spasio Allah subhanahu wa ta'ala se više obraduje pokajanju nekog njegovog groba nego što se ovaj čovjek obradovao kada je našao svoju jahalicu Ko smo mi, braćo moja draga i cijenjeni sestre, da se Allah subhanahu wa ta'ala raduje našem povratku? Braćo moja draga, mi nismo svjesni kolika je ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima. Da li bi, braćo moja draga, majka nekog nas, majka od nekog naših djeta mogla da svoje dijete baci u vatru? zasigurno ne bi. A znajte, braćo moja draga, da je Allahova ljubav prema njegovim robovima veća od ljubavi majke prema njenom djetetu. Iako, nažalost, naći ćemo velik broj majki i očeva u današnjem vremenu da su zapostavili odgoj svoje djeci i na taj način indirektno guraju svoju djecu u dunjalučku propast koja će zasigurno nositi sa sobom mnoge negativne ahiretske posljedice. Nažalost, iako ti ljudi svojim jezicima izgovaraju da vole svoju djecu, ali znajte, braćo moja draga i cijenjene sestre, da ti ljudi u stvarnosti ne vole i mrze svoju djecu. Zato što su dopustili da ta djeca radi ono što će ih pokvariti na Dunjaluku, a zbog toga će odgovarati i na Ahiretu. U hadisu koji je zabilježio ima muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu stoji da je kazao Omer Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallame je dovedeno roblje. Među njima je bila žena koja je tražila svoje dijete. Kada ga je našla među robljem, uzela ga je, prislonula ga je u svoj stomak i zadojila ga. Tada je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame upitao ashabe Eteraune l-mar'ate tarihate waledeha finnar Šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Pogledajte, braćo moja draga, ovo pitanje. Allahu poslanik postavlja pitanje svojim ashabima nakon što su vidjeli taj tužni prizor kako žena traži svoje dijete pa kada ga je našla Prislonula ga je u svoj stomak i zadojila ga. Tada Allahu poslanik, koristići tu priliku, postavlja pitanje ashabima koji su sjedili oko njega. Šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Pitanje znači da li je njena milost toliko velika prema njenom djetu, da li bi mogla ona baciti svoje dijete u vatru? Pa kažu ashabi, ne, tako nam Allaha, o Allahu poslaniće, ona to ne bi učinila kada bi to mogla izbjeći. Pa kaže Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallame, pojašnjavajući ashabima i ummetu koji će doći poslije njih, veličinu Allahove milosti prema njegovim robovima, lallahu arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiha. Allah je prema svojim robovima milostiviji nego ova majka prema svome djetu. Također, braću moja draga i ciljni sestre, od koristi koji nosi povratak Allahu subhanahu wa ta'ala sa sobom jeste i to da pokajanje od grijeha čisti srce, dok zapostavljanje pokajanja vodi da grijesi prekriju srce sve do te mjeri da insan ne može razlikovati istinu od neistini. Pazi, brate moj, dragi i cijenjena sestro, grijesi mogu toliko prepraviti srce insana da čovjek ne može razlikovati istinu od neistini, niti dobro od zla, pa čak do te mjeri da velik broj ljudi vidi zlo dobrim, a vidi dobro zlim. Zaista je mnogo primjera da ih ne treba navoditi. U hadisu koji ga zabilježio imam At-Tirmidhi od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame kazao čovjek kada počini grijeh pojavi se na njegovom srcu crna tačka pa ako se pokaje i povrati Allahu subhanahu wa ta'ala, izglača se i očisti njegovo srce. A ako se ne pokaje, to se povećava sve dok ne preplavi njegovo srce. A to je ar-ran. Kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi selleme, to što preplavi njegovo srce, to je Ar-Ran, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u suri Mutaffifin. Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu jeksibun. Ono što su radili, prekrilo je srca njihova. Grijesi koje su činili ljudi, toliko su preplavili njihova srca, da ne mogu napraviti razliku između istine i neistine. Zato, braćo moja draga i cijenjene sestre, ko želi da sačuva svoje srce od koprenih grijeha, koja ako prekrije srce, teško da se to srce može ponovno očistiti. Neka ta osoba često čini istikfar i neka se povrati svome Allahu subhanahu wa ta'ala kako bi na taj način očistio svoje srce. Četvrta korist od povratka Allahu subhanahu wa ta'ala koja nas može ponukati da se povratimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se pokajemo njemu, jeste, braćo moja draga, Treba da znamo da čovjek koji se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala da će živjeti još na dunjaluku lijepim i lagodnim životom. Da ne spominjemo šta ga sve čeka na ahiretu. Suprotno tome, oni koji zapostave povratak Allahu subhanahu wa ta'ala koji zapostavi pokajanje, takvi će živjeti teškim životom još na Dunjaluku, a da ne spominjemo šta ih sve čeka na ahiretu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nuh, govoreći kako se Nuh alihi salatu wasalam obraća u svome narodu pa kaže فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا I govorio je Nuh salam, tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilatu dati. I pomoći će vas imanjima i sinovima, i da će vam bašće, i rijeke će vam dati. Šta vam je? Zašto se Allahove sili ne bojite? Pogledajte, braćo moja draga, koliko dobrota Dunjalučki je spomenuto u ovom kuranskom ajetu za one koji se budu kajali Allahu subhanahu wa ta'ala. I zadnja korist, zasigurno, gledajući po veličini, zaslužuje da bude na prvom mjestu Velika nagrada koja očekuje oni koji se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro poslušajte, braćo moja draga i cijenjeni sestre, veličinu ovi nagradi. Razmislite samo kako je velika Allahova milost prema njegovim robovima koji se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala i koji okrenu novu stranicu u svom životu. Braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala je toliko milostiv da svojim robovima koji se pokaju od grijeha koje su činili iskreno Allaha radi Allah će ne samo oprostiti njihove grijehe, već će Allah subhanahu wa ta'ala njihove grijehe pretvoriti u dobra djela. Da, braćo moja draga i cijenjene sestre, dobro ste čuli. Allahova milost je toliko velika da čovjek koji se pokaje od grijeha, ne samo da će mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti grijehe, ne, Allah subhanahu wa ta'ala će loša djela tog insana pretvoriti u dobra djela. كاجي الله سبحانه وتعالى أسوري الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أسم أني كي سيبوكيو إي أزيرو إي دوبرا ديالا چيني الله چنيهو ولوشا ديالا u dobra pretvoriti, a Allah prašta i samilostanje. Poslušaj, brate moj dragi, ovaj kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala obećaje svojim robovima, a njegovo obećanje je istina. Da će onima koji se pokaju, nakon toga uzjeruju i budu radili dobra djela, njihove loše postupke, njihove grijehe oprostiti i pretvoriti u dobra djela. Zaista je milost Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima velika. Nakon što smo spomenuli, braću moja draga i cijenjene sestre, neke stvari, odnosno neke koristi pokajanja od pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala u nastavku našeg druženja pokušat ćemo spomenuti nešto veoma bitno kada je u pitanju tematika pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala i povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokušat ćemo spomenuti neke zapreke koje se nalaze na putu pokajanja između insana i njegovog gospodara Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala. Spomenut ćemo također neke greške koje se vežu za pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Ove stvari, braćo moja draga, treba da preispitamo sebe da li imamo nešto pri sebi od ovih zapreka ili od faktora koji su pogrešni kada je u pitanju ubježenje ljudi za pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako imadnemo pri sebi nešto od ovih zapreka ili od grešaka vezanih za pokajanje, treba da to u što skorijem vremenu riješimo od sebe. Mnogo je stvari koje bi željeli spomenuti večeras, Spomenut ćemo ako Bog da, ukratko, bez dužih komentara, neke od tih stvari. Mnogo je, braću moja draga i cijenjene sestre, faktora koji čine insana da zaboravlja i zapostavlja povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Zasigurno, na čelu tih smetnji je čovjekov najveći i najljučiji neprijatelj, šetan, Allahovo proklestvo, neka je na njega. Oni koji uče Kur'an Njegovo neprijateljstvo njima nije nepoznato. Ali, nažalost, mal broj muslimana uči Kur'an. Malo je oni koji se druže sa Kur'anom i iz njega crpe pouke i poruke, snagu za njihov svakodnevni život. Muslimani su tako na jednom nivou da mogu dozvoliti sebi takav luksuz da živi u islamu 60 ili 50 godina, a da ne znaju učiti u Kur'anu. Ako čovjek ne zna učiti u Kur'anu, najmanje što može učiniti jeste da čita prijevod značenja Kur'ana i da pokuša ono što pročita da sprovede u svom svakodnevnom životu. Da mi, braću moja draga, učimo Kur'an, zasigurno bi shvatili veličinu neprijateljstva sa alihi salatu wasalam naspram Ademovih potomaka o mi nam Allah subhanahu wa ta'ala direktno govori pa kaže Inne šeitane lekum aduv fettahizuhu aduva Šeitan vam je otvoreni neprijatelj pa ga smatrajte takvim. Pogledajte, braću moja draga, kako Allah subhanahu wa ta'ala jasno daje do znanja njegovim robovima koje je njihov otvoreni neprijatelj i kako da uzimaju i kakvim da ga smatraju. Šeitan vam je otvoreni neprijatelj, pa ga smatrajte takvim. Normalno da se postavlja pitanje kako čovjek na najlakši način da se zaštiti od šeitana, Allahovo proklistvo neka je na njega. Mnogo je načina kako čovjek da se zaštiti od šeitana, mi ćemo spomenuti samo jedan, možda najlakši, a najplodonosniji. Da čovjek ako želi da se zaštiti od šeitana, zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć da ga zaštiti i sačuva od prokletog šeitana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fe imma jenzaganneke mine šeitani nezgun festa'iv billahi. Kada te šeitan počni na zlo navraćati, ti pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala zatraži. Također, braćo moja draga i cijenjene sestre, od zaprijeka koji se nerijetko nalazi na putu povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste prekomjerno vezivanje za dunjanuk i za materiju. Ljudi odgađaju pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala zbog vezanosti njihovih srca za dunjaluk. Velik broj ljudi je dao prednost materiji nad vjerom. Da li smo ikada postavili sebi pitanje, cijenjena braću i poštovani sestre, zašto su ljudi zapostavili vjeru? Zašto ljudi ne obavljaju namaz? Zašto ljudi ne izdvajaju zekijat? Zašto ljudi ne obavljaju hađ, a imaju mogućnost? Braćo moja draga, u velikom broju slučajeva jeste zbog njihove velike, prekomjerne vezanosti za Dunjaluk. Čovjek može dozvoliti da zbog nekog ovodunjalučkog posla zapostavi namaz, ne obavlja namaz u njegovo prvo vrijeme ili u njegovom određenom vremenu. Zato ćemo vidjeti u hadisima Božih poslanika sallallahu alaihi wasallame koji su se zasigurno obistinili da će doći ljudi koji će obožavati imetak. Zar postoji neko ko obožava imetak? Ona osoba koja dozvoli da ga posao odvede da zaboravi namaz, da zaboravi zekjat, da zaboravi hač, vjerujte da takva osoba nije daleko od obožavanja i metka. Kaže Allahu poslanik, ta'i se abdu dinar, wa se abdu dirhem, zaista je propao rob dinara i rob dirhema. Vidimo iz ovog hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi selleme da će biti ljudi koji će robovati dinaru i dirhemu. Također, braćo moja draga, od zaprijeka koje se mogu naći na putu između insana i njegovog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste slijeđenje prohtjeva duši i strasti. Velik broj ljudi ostavlja povratak Allahu subhanahu wa ta'ala slijedeći prohtjeve svoje duši, pokoravajući se svojim strastima. Mora da znamo cijenjena braćo i poštovani sestre, da čovjek mora da čvrsto drži cugle prohtjevima duši i strasti, u protivnom će ga odvesti njegove strasti i njegova duša u propast, kao što je slučaj sa velikim brojem današnjih ljudi koji se deklarišu kao muslimani. Sve što duša poželi, to ljudi daju svojoj duši, a znajte, braćo moja druga, draga, i ciljni sestre da je duša sklona zlu i da će duša čovjeka početi nagovarati na zlo. Ako joj bude udovoljavao u svemu što mu zatraži, znajte da će duša pozvati čovjeka u zlo. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna nefse le bisu'i illa illa man rabbi. Ta duša je sklona zlu osim onih kojima se Allah subhanahu wa ta'ala sniluje. Također od zapreka koje se mogu naći na putu pokajanja, na putu povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jedna veoma bitna zapreka. Zapreka o kojoj bi svako od nas trebao da razmišlja jeste loše društvo, Loše društvo je, braćo moja draga i cijenjeni sestre, jedan veoma bitan faktor koji čini čovjeka da zapostavlja povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Razuman čovjek bi trebao da sa velikom pažnjom bira društvo i prijatelje, da gleda čemu ga vodi druženje sa određenim osobama. Ako te druženje, cijenjeni brate i poštovana sestro, odvodi od Allaha, ako te odvodi od ibadeta, od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, ako te vodi u drogu, ako te vodi u nemoral, ako te vodi u razgoličenost, što dalje od takvog društva, što dalje od takvog društva, bit ćeš bliži Allahu subhanahu wa ta'ala. A ako vidiš da će te društvo približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, povećati tvoju čestitost, tvoj iman, tvoj ibadet, onda se trudi i nastoj da budeš u društvu takvih ljudi. Jer, braćo moja draga, ne smijemo zaboraviti hadis Božijeg poslanika, sallallahu alihi sallam, koji je zabilježio imam Tirmidhi, od Ebu Hureyri, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je kazao Allahu poslanik. الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل الرجل على دين خليله čovjek je na vjeri svoga prijatelja pa neka gleda svako od vas koga će za svoga prijatelja uzimati. Kao što bi naš narod kazao, s kim si, takav si. Teško je, braću moja draga, zamisliti čovjeka pobožnog, čovjeka koji se pridržaje vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je za prisne prijatelje uzeo oni koji pozivaju u nemoral, oni koji svakodnevno piju alkohol, konzumiraju drogu i čine ostale velike grijehe. Zaista je to nemoguće. Ovdje treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar. Velika pažnja roditeljima. Treba da znaš, cijenjeni brate i poštovana sestro, dijete ne posjeduje dovoljno znanja i mudrosti da bi znalo izabrati sebi društvo. Zato roditelji ne smiju dozvoliti da dijete bira samo sebi društvo. Već roditelji trebaju da budu ti koji će svome djetu odabrati društvo i voditi evidenciju i to veliku evidenciju s kime se druži njihovo dijete. Jer braćo moja draga i cijenjene sestre, znajte da za postavljanje ovog segmenta našeg života upropastilo je velik broj lijepe djeci. Koliko je djeci koja su u ranoj mladosti bila lijepa, neiskvarena, ali kada su roditelji zapostavili njihovo odgajanje, kada su roditelji prepustili njima da biraju svoje prijatelje, tada su ta djeca krenula putem droge, nemorala, razgoličenosti, krađe, alkohola, prostitucije i mnogih drugih devijantnih stvari. U nastavku našeg druženja, nakon što smo spomenuli nekoliko stvari koje su zasigurno bitne da ih čovjek poznaje, a to su zapreke između insana i povratka Allahu subhanahu wa ta'ala, spomenut ćemo, braćo moja draga, neke greške vezane za povratak i pokajanje. Veoma bitna stvar da čovjek sjedne i da razmisli o ovim greškama. Da se preispita da li pri sebi ima ovih grešaka, da govor koji čuje ne misli da se upućuje nekom lijevom, već da misli da se taj govor odnosi na njega. Tako ćemo se najbolje okoristiti od ovog i svih drugih predavanja da govor koji slušamo, mislimo da se upućuje nama. Prva greška, zasigurno veoma bitna greška, kada je u pitanju povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste odgađanje teube pokajanja, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Velik broj ljudi čini grijehe znajući da su to grijesi, znaju da je to strogo zabranjeno ovom vjerom, ali to ljudi rade pod uticajem šetana, odgađaju pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala svjesno iz nekih dosta puta neopravdanih razloga. Naći ćemo velik broj ljudi da čeka starost pa da se pokaji. Neko čeka da ode na hađ pa da se pokaji. Neko čeka da završi školu, a neko čeka da se oženi pa da okrene novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Braćo moja draga i cijenjeni sestre, mora da znamo da je ovo samo jedna od mnogobrojnih šitanovih spletki u koju se nažalost upecao velik broj ljudi koji se deklarišu kao muslimani. Ljudi odgađaju pokajanje, a nisu svjesni da je to samo šetanova spletka. Jer, braćo moja draga i cijenjene sestre, Ko nam garantuje da ćemo doživjeti starost? Ko nam garantuje da ćemo otići na hađ pa makar ni imali iskrenu namjeru? Ko nam garantuje da ćemo završiti školu? Ko garantuje sestri koja ne nosi mahramu da će završiti školu pa će se pokriti nakon što završi školu? Ko garantuje čovjeku da će doživjeti vrijeme kada će se oženiti? A braćo moja draga i cijenine sestre, čovjek i ako doživi zacrtani moment pokajanja, pitanje je veliko da li će njegovo srce moći započeti novi život. Osoba koja 50 ili 60 godina živi u nepokornosti Allahu, i grijesi su toliko preplavili njegovo srce, veliki je upitnik da li će to srce moć okrenuti novu stranicu u svom životu i početi sa pokoravanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, od grešaka koje se vežu za pokajanje, povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala, greška koja je zasigurno prisutna kod nemalog broja ljudi koji se deklarišu kao muslimani, a nerijetko i kod oni koji nisu muslimani, jeste da ljudi odgađaju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala bojeći se ponovnog povratka u grijehe. Ovo je, braću moja draga, također jedna od zamki u koju se upecao, velik broj, velik broj ljudi. Velik broj ljudi ne želi da se pokaje ne želi da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala jer nije siguran da li će uspjeti u pridržavanju za ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od njegovih robova. Braćo moja draga, to nerijetko bude razlog da ljudi odlazi sa dunjaluka sa velikim bremenom grijeha, a mogli su da se riješi tih grijeha još na dunjaluku. Mnogo je hadisa, braćo moja draga, vjerodostojni hadisa od Božih poslanika sallallahu alihi wasallame u kojima stoji da će Allah subhanahu wa ta'ala primiti pokajanje svojih robova ako se iskreno pokaju pa makar se vratili određenom grijehu pa opet ponovo se pokajali pa opet ponovo počeli činiti grijeh pa opet pokajali samo ako se čovjek bude iskreno kajao Allahu subhanahu wa ta'ala koliko god da se kaje Allah subhanahu wa ta'ala će primiti njegovo pokajanje. Također, jedna veoma bitna stvar, nažalost, proširena kod velikog broja ljudi, nešto što sprečava ljude da okrenu novu stranicu u svom svakodnevnom životu, jeste da se ljudi stide onih ljudi koji ih okružuju. Ljudi ne žele da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala I stida od ljudi koji ih okružuju. Pa ćemo naći čovjeka koji je bio poznat po grijesima, ako ga pozoveš da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, on odgovara kako ga je stid ljudi, zato što ljudi znaju njegovu prošlost. Kada pozoveš neku sestru muslimanku da se pokrije, da postane pokorna Allahova subhanahu wa ta'ala robinja, ona to izbjegava govoreći kako se stidi ljudi, jer ljudi je do znaju da je bila otkrivena. Braćo moja draga i cijenjeni sestre, zasigurno je to činjenica koja nije zanemariva, ali ljudima koji imaju takvih problema daćemo nekoliko savjeta. Prva stvar, cijenjeni brate i poštovana sestro, ti koji se stidiš ljudi, znaj da ako tako nastaviš, da ideš putem propasti i nikada se nećeš pokajati jer će uvijek biti ljudi koji znaju tvoju prošlost. Druga stvar, prisjeti se samo sudnjeg dana i znaj da ti ljudi koji si se danas stidio sutra ti na sudnjem danu neće moći pomoći nikoliko je jedan trun. Neće moći pomoći svojoj djeci, a kamoli da pomognu tebi. Treba da se prisjetiš cijenjeni brate i poštovana sestro Tam tami kabura, treba da znaš da ćeš sutra biti sam u kaburu bez onih ljudi koji si se stidio da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala. I zadnja stvar, zadnji savjet tim ljudima koji se stide povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste treba da znamo da je sigurno sramota da čovjek griješi, ali je mnogo veća sramota da čovjek ustraje u tom griješenju. Zato, cijenjeni brate i poštovana sestro, ne dozvoli šeitanu da te zavede. Od danas, od večeras, okreni novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Budi sretan što imaš gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji je vrata pokajanja i teube širom ostavio otvorena 24 sata. Braćo moja draga, Pogledajte veličinu Allahovi milosti. Da je vrata pokajanja ostavio 24 sata širom otvorena. Brate moj dragi i cijenjena sestro, nekada odeš rođenoj majci koja te najviše voli, ali ponekad je nađeš da nije spremna da te prihvati iz određenih opravdanih razloga. Ponekada dođeš njenoj kući, ali ona nije kod kući. Ali, braćo moja draga, naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, ostavio je vrata pokajanja otvorena 24 sata. Zato, brate moj dragi i cijenjena sestro, iskoristi tu priliku, iskoristi to što su vrata pokajanja ostavljena otvorena 24 sata. Kaže Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallam, u hadisu koji ga zabilježu ima muslim, od Ebu Musa el-Eš'arija, da je kazao Allahu poslanik inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi layl hatta tatlu'a shamsu min maghribiha Kaže Allahu poslanik, zaista Allah subhanahu wa ta'ala pruža svoje ruke noću da bi primio pokajanja oni koji su griješili danju. I zaista pruža svoje ruke danju da bi prihvatio pokajanja oni koji su griješili noću sve dok sunce ne iziđe sa zapada. Zato ti koji uzimaš kamatu, ti koji konzumiraš alkohol, ti koji kradeš, ti koji ne klanjaš redovno, o ti koji činiš blud, o ti koja nisi pokrivena, koja izlaziš otkrivena, pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, požuri sa povratkom Allahu subhanahu wa ta'ala, vrata su otvorena i čekaju na tebe. Ne budi od oni koji čekaju meleka smrti, normalno, nespremni. Jer, braćo moja draga, ne znamo kada će melek smrti zakucati na naša vrata. Također, od grešaka koje se vežu za povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da ljudi odgađaju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala bojeći se da će izgubiti položaj, ugled ili to što su poznati u društvu. Koliko je ljudi koji se deklarišu kao muslimani ili koji nisu muslimani odgađaju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što se boje da će izgubiti položaj, ugled ili to što su poznati kod naroda. Braćo moja draga i cijenjeni sestre, znajte, znajte da je to prolazno, da je dunjalu prolazan, a Allahova nagrada, džennet ili njegova kazna džehennem je vječna. Zato ni u kom slučaju nemoj dozvoliti sebi da te šeitan zavede pa da prodaš dunjaluk koji je prolazan za džennet koji je vječan. Treba da znamo, braćo moja draga, da oni koji ostavi nešto Allaha radi, radi onoga koji je stvorio zemlju i nebesa, radi onoga koji želi, koji kada želi nešto, samo kaže budi i ono budi. Oni koji se pokaju radi Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala će im sigurno to nadoknaditi sa onim što je bolje od toga. Također, braćo moja draga, od grešaka koje se vježu za pokajanje zasigurno stvar koja je mnogo proširena kod velikog broja ljudi, Allahovih robova, jeste da se ljudi oslanjaju na Allahovu milost. Ljudi zapostavljaju povratak, ljudi zapostavljaju teubu, pokajanje, povratak milostivom Allahu oslanjajući se na njegovu veliku milost. Zasigurno, braćo moja draga i cijenjena sestro, Allahova milost je velika, toliko velika da je njegova milost sačinjena od stotinu dijelova. 99 dijelova te milosti Allah subhanahu wa ta'ala je sačuvao za sudnji dan, a samo jednu od svojih milosti je spustio na zemlju i to je ona milost koju mi vidimo na dunjaluku između Allahovih robova. Ali braćo moja draga, treba da postavimo pitanje Treba da postavimo pitanje kome je pripremljena ta velika Allahova milost. To je za one koji se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala. To je za one koji okreću novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Kako tražiti Allahovu milost za one koji su cijeli život proveli prkoseći Allahu subhanahu wa ta'ala i kršeći njegove granice. Zato, braću moja draga, pogledamo li ponovo u Kur'an, vidjet ćemo da Allah subhanahu wa ta'ala u jednom ajetu pojašnjava svojim robovima kako je njegova milost velika, ali s druge strane da je njegova kazna žestoka. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nebi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi alim. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Pogledajte, braću moja draga, prvi dio ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala obavještava svoje robove da je njegova milost velika, ali u drugom dijelu ajeta, kako ne bi ta bio razlog da se ljudi opuste i da ne budu pokorni, Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja ajet pa kaži ali da je i kazna moja doista bolna kazna. Zato, brate moj i cijenjena sestro, ne smijemo zaboraviti da je vatra Dunjaluka dovoljna da čovjeka muči. Dovoljno bi bilo čovjeku patnji da ga neko baci u ovo, dunjalučku vatru. A ne smijemo zaboraviti, braću moja draga i cijenjene sestre, da je vatra džehennema 70 puta žešća od vatre dunjaluka. Iako bi vatra, ovo dunjalučka, bila dovoljna, vatra džehennema je 70 puta žešća od vatre dunjaluka. Kao što je došlo u hadisu imama Tirmizije od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu sa vjerodosti vjerodostojnim lancem prenosilaca da je ovo dunjalučka vatra samo sedamdeseti dio vatri džehennema. Brate moj dragi i cijenjena sestro, postavi sebi pitanje. Onda kada ne mogneš ostaviti neki grijeh, postavi sebi pitanje da li možeš izdržati patnju ovo dunjalučke vatri. Odgovor je zasigurno svima nama jasan, ali tada trebaš znati da je vatra džehennema 70 puta žešća od vatri dunjaluka. Zato kažemo, milost Allaha subhanahu wa ta'ala koja je velika, mogu je očekivati oni koji su bili pokorni, koji su strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su se vraćali, koji su se kajali, ali su pri tome opet počinili neke grijehe zato što su svi Allahovi robi, robovi griješni. A kako očekivati Allahu milost za oni koji otvoreno prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala kršeći sve ono što je on zabranio. Braću moja draga, ne smijemo zaboraviti da je Allah subhanahu wa ta'ala jednog od svojih najpriznatijih robova, najuglednijih robova, Adem alihi salatu wa salam, istjerao iz dženneta samo zbog jednog grijeha. Braćo moja draga, ljudi koji su živjeli prije nas, bili su uništeni, neki od njih, samo zbog jednog grijeha koji se proširio među njima. A pogledajte, braćo moja draga i cijenjene sestre, koliko je danas grijeha zbog kojih su prijašnji narodi uništeni prisutno u našem društvu. Šista greška koja se veži za povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da neki ljudi odgađaju pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jer vide da Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja griješnike da čine šta hoće. Ali braćo moja draga, kao što kaže naš narod, možeš kako hoćeš, ali nećeš dok li hoćeš. Allah subhanahu wa ta'ala odgovara na takva ubjeđenja pa kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici, oni koji nepravdu sami sebi čini. On im samo pušta do dana kada će im se pogled ukočiti. Pogledajte, braćo moja draga, kako Allah subhanahu wa ta'ala odgovara na te šeitanove spletke. Pa kaže, ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što radi nevjernici. Također, jedno veoma pogrešno ubjeđenje jedna greška koja se veži za pokajanje i povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da imamo ljudi koji ne žele da se povrate Allahu subhanahu wa ta'ala zbog mnoštva grijeha. Ima ljudi koji su nevjernici, pa misli zbog mnoštva njihovih grijeha ne mogu se pokajati. Imamo ljude koji se deklarišu kao muslimani, ali su u svojoj historiji počinili mnogo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Treba da znamo, braću moja draga, da za svakog insana su vrata pokajanja otvorena. Allah subhanahu wa ta'ala će od svojih robova prihvatiti pokajanje ako je iskreno bez razlike o kojem grijehu se radilo. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Poslušaj, brate moj dragi i cijenjena sestro, ti koji si izgubio nadu Allahu milost zato što si velik dio svog života bio nepokuran Allahu. Allah subhanahu wa ta'ala te poziva i kaže Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala će grijehe oprostiti onima koji se istinski pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I gubljenje nade u Allahu milost može biti veći grijeh od onog grijeha od kojeg se čovjek želi pokajati. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada opisuje nevjernike, opisuje ih na taj način da su oni ti koji gube nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Neki ljudi odgađaju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala ili pravdaju svoje greške kaderom ili sudbinom. Pa kada vidiš čovjeka da radi neku grešku ili neki grijeh, pa ga pozoveš da se povrati, da se pokaje, kaže meni je suđeno. Meni je suđeno da budem grešnik. Braćo moja draga, mnogo je načina kako čovjek može odgovoriti takvim ljudima, spomenut ćemo samo neke od njih. Treba čovjek da upita takve osobe kako znaš da ti je suđeno da budeš griješan. Možda ti je suđeno da budeš pokoran. Također, s druge strane, treba da znamo, braću moja draga, da čovjek ima slobodnu volju, da čini šta hoće. Kako god čovjek može otići u birtiju, tako može otići u džamiju. Također, takvim osobama treba kazati, kako god govoriš da ti je suđeno da si griješnik, zašto ne kažeš meni je suđeno da budem dobar, pa da od sutra budeš dobri Allahu subhanahu wa ta'ala rob. I na kraju, braćo moja draga, u nekoliko minuta, jer se ovo naše druženje odužilo, spomenut ćemo nekoliko faktora koji mogu olakšati čovjeku muslimanu i nemuslimanu povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Prva stvar koja može čovjeku olakšati povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste iskrenost. Da čovjek iskreno želi povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Da želi svojim povratkom zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vječnu nagradu. To je, braćo moja draga, jedna zasigurno veoma bitna stvar koja će olakšati čovjeku njegov povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, od stvari i faktora koji mogu olakšati čovjeku pokajanje, povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala jeste ljubav prema milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala. Braćo moja draga i cijenjene sestre, mora da znamo da je ljubav ta koja čini insana da bude pokoran nekome ili nečemu. Ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala, on će se njemu i pokoriti. A braćo moja draga i cijenjeni sestre, kako da ne volimo Allaha subhanahu wa ta'ala? On je taj koji nas je uputio na pravi put. On je taj koji nam je poslao poslanika, koji nas je izveo iz tmine grijeha na svjetlo uputi. On je taj koji nam daje obskrbu. Kako da ne volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, on je taj koji nam daje zdravlje. On nam daje potomstvo i mnogo drugih blagodati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا A ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih moći prebrojati. Zato one osobe koje budu volile svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, to će biti dodatni motiv u ostavljanju grijeha. jer će se ljudi stidjeti da ih vidi onaj kojeg oni voli kako čini grijehe. Također, od stvari koje itekako mogu plodonosno djelovati kada je u pitanju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste kratkoća nadi i sjećanje na ahiret. Nažalost, velik broj ljudi zapostavlja pokajanje zbog duge nadi i zaboravljanja na ahiret. Zato kažemo, suprotno tomi, oni koji žele da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala i da ustraju na tome, treba da imaju kratku nadu i da se često prisjećaju ahireta. Da čovjek razmišlja o vrijednosti Dunjaluka i o njegovoj prolaznosti. Da pogleda u ljude oko sebe pa će vidjeti da ljudi odlazi sa Dunjaluka, ne nosi sa sobom ništa osim dobrih dijela. Kao što kaže naš narod, čefini nemaju džepova. Nećeš, brate i ciljena sestro, ništa ponijeti na ahiret sa sobom osim svojih dobrih dijela. Treba da znamo da je Dunjaluk bašća u kojoj čovjek treba da sije, a plodove će ako Bog da kupiti na ahiretu. Ne smijemo dozvoliti sebi da dunjaluk doživljavamo kao sredstvo, odnosno kao cilj, već treba da dunjaluk doživimo kao sredstvo koji će nas dovesti do cilja, a to je Allahova nagrada džennet. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame Abdullah ibn Umaru Budi na dunjaluku kao stranac ili prolaznik i smatraj sebe od stanovnika Mezaristana. Wa'ud nefseke min ashabil kubur. Smatraj se da si već preselio. Kada bi mi, braću moja draga, ovako razmišljali, zasigurno bi, zasigurno bi mnogo lakše okrenuli novu stranicu u našem životu. Također, jedna veoma bitna stvar koja može olakšati pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste, braćo moja draga, udaljenost od grijeha i onoga što posjeća i aludira na grijehe. Da čovjek ostavi ono što ga asocira i aludira na grijehe, ono što budi sjećanja na njih, ono što poziva razvratu, kao što je, braću moja draga, gledanje razratnih filmova, slušanje muziki, čitanje razratnih časopisa. Kako očekivati da neko ide pravim putem, da bude pobožan, da bude Allahu pokorni rob, a takva osoba gleda porno filmove, sluša muziku, čita porno literaturu, ašikuje, sjedi po kafićima, konzumira alkohol. Kako od takvih osoba očekivati da okrenu novu stranicu u svom životu? Ako želiš, cijenjeni brate i poštovana sestro, da okreneš novu stranicu u svom životu i da ustraješ u tome, onda što dalje od mjesta koja će te asocirati i posjećati na grijehe. Zato znajte, braću moja draga, jedan veliki savjet i nasihat svima nama Čovjek ako uspije savladati dvije stvari, udario je jake temelje svome pokajanju, povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, da sačuva svoj jezik i da sačuva svoje oči. Čovjek kada sačuva svoje oči i kada sačuva svoj jezik od onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, znajte da se na taj način riješio mnogo grijeha koje je činio. I zadnja stvar kojom ćemo završiti ovo naše druženje od savjeta kako čovjek da ustraje kada je u pitanju pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste druženje sa čestitim i uglednim osobama, ostavljanje lošeg društva. Čovjek treba da se druži sa onima koji će ga upozoriti ako posrni, ako učini neki gdje. Braćo moja draga, ne smijemo tražiti prijatelje koji kada vide da činimo grijehe, da šuti. Moramo tražiti sebi prijatelje koje kada vide, koji kada vide naše grijehe, koji će nas na lijep islamski način posavjetovati. Treba da ostavimo one koji danonoćno robuju šetanu, čineći sve moguće grijehe koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam Na kraju ovog našeg druženja, cijenjena braćo i poštovani sestre, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti ovim teškim vremenima, da olakša pokajanje svakom muslimanu, da nas učini od onih ljudi koji će se istinski pokajati Allahu subhanahu wa ta'ala i odnočas okrenuti novu stranicu u našem životu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane ma gdje bili. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumma ve bihamdike ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke wa etubu ilaike. شقيقا